بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم shayx matnda Alloh senga marhamat qilsin deb duo qilgan edi. Shuni izohlayaptilar. Ay afadallohu alayka min rahmatihi. Alloh taolo seni ustingga rahmatini yog'dirsin. التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محظورك bu rahmat shunday bir rahmatki uning sababi bilan matlubingni hosil qilasan talabingni istaklaringni hojatlaringni hosil qilasan va mahzuringdan qo'rqqan narsangdan butun zararlaringdan najot topasan فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك buning ma'nosi Alloh taolo seni o'tgan gunohlaringni hammasini kechirsin ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها va kelajakda bo'ladigan narsalarda mustaqbalda bo'ladigan narsalarda Alloh taolo seni saqlasin, asomaka, masum qilsin gunohlardan mana shu yerda yastaqvilu minha degani zulub gunohlardan saqlasin va vaffaqoka va yaxshi amallarga tavfiq bersin demak halin rahimakalloh degan duo yoki Allah degan dua, yoki robbirhamni Allohim menga merhamet qilgin degan duoyingiz yoki assalomu alaykum va rahmatulloh deganingizda sizga salom va rahmat bo'lsin deganingizda mana bu ma'no kelib chiqar ekan ya'ni o'tgan gunohlaringni Alloh kechirsin qolgan hayotingda esa gunohlardan saqlab yaxshi yo'llarga tavfiq hidoyat bersin degani bo'lar ekan shuning uchun rahmat to'g'risidagi duo eng katta duo hisoblanadi sizni bizni ajdodlarimiz ilmda va amalda imomlik darajalariga chiqqanligi uchun qani mana shu duoni siz bizga odat qilib ketdilar rahmat birodam bir kichkina yaxshilik qilsa rahmat deymiz rahimaka allohu rahmatan degani seni alloh taolo marhamatiga olsin degani senga marhamat qilsin degani ya'ni o'tgan gunohlarini kechirib kelajakda gunohlardan saqlab doim yaxshilikka tavfiq hidoyat bersin degani ufridat ar-rahmatu ya'ni bu ma'no rahmat kalimasi yolg'iz qilinganda bo'ladi yolg'iz o'zi kelsa hozirgi bergan misollarimdek shunda mana shu ma'noni ifoda qiladi amma iza qorinat bil mag'firati lekin rahmat kalimasi mag'firat kalimasiga yaqin qilinsa masalan Robbi va varhamni namozda duo qilasiz. Ey Robbim, meni mag'firat qilgin va marhamat qilgin deysiz. Yoki bir odamga duo qilasiz. Senga Allohning rahmati va mag'firati bo'lsin deysiz. Shunga o'xshab rahmat bilan mag'firat bir gapda kelsa, فَالْمَغْفِرَةُ لِمَا مَضَى مِنَ zulubi Mag'firat o'tgan gunohlar uchun bo'ladi o'tgan zamondagi o'tgan hayotingdagi gunohlar uchun bo'ladi va rahmatu at tavfiq at-tawfiqu lil khayri va salamatu minaz zunubi fil mustaqbal rahmat esa kelajakda gunohlardan salomat bo'lishlik va yaxshilikka tavfiq bo'ladi ya'ni mag'firatni yonida kelgandan keyin e, o'tgan gunohlarni kechirishlik masalasini mag'firat o'zi ifoda qilyapti Shuning uchun rahmat kelajakka tegishli bo'ladi xolos. Agar rahmat shunda ham o'tgan zamondagi gunohlarni kechirilishligi, kelajakda esa doim go'zallikka dalolat qilsa, unda mag'firatning ma'nosi qolmaydi. To'g'rimi? Mag'firatning foydasi qolmaydi. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب muallifning mana bu san'ati ya'ni bilgin senga Allohning rahmati bo'lsin albatta tavhid deb bir masalani o'rgatyap turganda marhamat to'g'risida duo qilishligi muxotobga nisbatan u kishining shafqatiga va ahamiyatiga inoyatiga dalolat qiladi demak bu kishi muxotobiga ya'ni u kishini kitobini o'qiyap turgan u kishini tinglayap turgan u kishi bilan ilm muzokarasi qilyap turgan kishilarga nisbatan va bu kishi butun ummatga nisbatan nihoyatda shafqatli va ahamiyat beruvchidir ummatga beparvolik qiladigan ularni holatini qiyinlashtiradigan ularni qiyin og'ir tor holatga tushiradigan olim emas balki shafqatli va ahamiyat beruvchi olimlardandir at-tavhidu lug'atan masdaru vahada yuvahidu tavhid kalimasi lug'atda vahada yuvahidu fe'lining masdaridir vahada yolg'iz qildi bir qildi yuvahidu yolg'iz qiladi bir qiladi degani yakkaladi yagona deb bildi Ay ce'alu Yani bir narsani bitta qilishlik. Bu lug'atdagi ma'nosidir. haza la yatahaqqaqu illa bi va Bir narsani yagona qilishlik nafi va isbotsiz haqiqatga chiqmaydi. Paydo bo'lmaydi. Tavhid degan kalima lug'atda ham lug'at e'tiboridan ham haqiqat topishlik uchun nafi va isbot bo'lishlik kerak. nafyul hukmi amma sival muvahhadi chun birlanyap turgan yakkalanyap turgan yolg'iz qilinib turgan narsadan boshqasidan hukmni nafiy qilishlik va isbatuhu lahu va mana shu hukmni faqatgina unga isbot qilishlikdir masalan lug'aviy ma'nosiga nisbatan aytsakki mana shu sinfda madrasaning shu sinisida hech kim kuniga ikki varaq Qur'on yodlay olmaydi. Faqatgina falonchi, masalan Ahmad, Muhammad shu yodlaydi xolos deganingizda, qarang masalan shu Ahmaddan Ahmadga kuniga ikki varaq Qur'on yodlashlik hukmini isbot qilyapsiz, boshqalardan nafi qilyapsiz. Uni mana shu hukmdan yagona qilyapsiz yolg'iz qilyapsiz vahdahu chunki nahiyning yolg'iz o'zi ta'til deb bekorga chiqarib yuborishlikdir masalan bu sinfda qur'on yodlaydigan yo'q desangiz unda hammasi dangasa qur'on yodlamaydiganlar bo'lib qoladi va yolg'iz isbot esa sherik bo'lishlikdan man edi ya'ni bu sinfda ahmad kuniga ikki varaq qur'on yodlaydi desangiz bu isbot bu lekin yana bir odam ikki varaq yodlashi mumkin yoki bo'lmasam boshqa bittasi uch varaq yodlaydigan bo'lishi ham mumkin bunday shu sohada unga sharik chiqishligidan man qilmaydi oddiy isbot shuning uchun tavhidni ifoda qilishlik uchun yolg'izlik yagonalikni bildirish uchun nafi va isbot bo'lishlik kerak. فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله mana misol keltirsak insonga tavhid tamomiy bo'lib hosil bo'lmaydi insonning tavhidi mukammal bo'lmaydi toki Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligiga guvohlik berguniga qadar ollohdan boshqa haq ma'bud haq iloh yo'q deb guvohlik berasiz shunda sizni tavhidingiz mukammal bo'ladi mana shu gap bilan inson ollohdan boshqasidan ilohlikni nafiy qiladi ollohdan boshqa haq iloh yo'q deyapti ollohdan boshqa butun narsalar iloh emas va yusbituha lillahi vahdahu Shunday qilib, ulug'iyatni, ilohlikni, ma'budlikni yolg'iz Allohga isbot qiladi. Va fil istilahi tavhidning istilohdagi aqidadagi ma'nosi عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة مؤلف رحمه الله شيخ محمد tavhidni mana bu so'zlari bilan ta'rif qildilar tanishtirdilar tavhid degani u olloh azza va jallani ibodatda bittadir deb bilishlik yolg'izlashlik yakka qilishlik yagona qilishlik ay an ta'budalloha vahdahu ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilishliging va la bihi shay'an va biron narsani unga sharik teng qilmasliging بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة balki sen alloh taoloni yolg'iz o'zini unga ibodat qilishlikda muhabbat qilgan holatda sevgan holatda ibodat qilishlikda va ta'zim uni ulug'lagan holatda unga ta'zim ko'rsatgan va rog'bat intilgan rag'bat qilgan qiziqqan holatda va rohbat qo'rqqan cho'chigan holatda Allohni yolg'izlashliging mana shu ibodatdir. Ya'ni har taraflama Alloh taoloni yolg'iz deb bilib, shuni tatbiq qilishlik tavhiddir. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه shayxning murodi butun payg'ambarlar haqiqatga chiqarishlik uchun jo'natilgan tavhiddir butun payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan tavhiddir butun payg'ambarlar mana shu tavhidni haqiqatga chiqarishlik hayotga tadbiq qilishlik uchun jo'natildilar chunki tavhid insonlarning hayotida dunyoda zarar ko'rgan ichida zarar hosil bo'lgan narsa mana shu tavhiddir insonlar tavhid masalasida zararga tushib qolishuvdi ularning tavhidiga halal yetgan edi tavhidlariga futur yetgan edi buzilgan edi tavhidlari qolmagan edi tavhid degan narsa va rasullar payg'ambarlar bilan ularning ummatlari o'rtasidagi ixtilof mana shu tavhidning sababi bilan bo'lgan edi birorta payg'ambar birorta ummat birorta inson bilan dunyoviy masalada tortishmaganlar hammasi shu tavhid ibodat din masalasida tortishganlar ular kofir bo'lganligi uchun biz ham kofirlar bilan faqatgina diniy masalada tortishamiz muxolifat qilamiz dushman bo'lamiz dunyoviy masalada hech kim bilan urushib janjal qilmaymiz endi musulmonlarga esa dunyoviy masalada albatta janjal qilmaymizu hatto diniy masalada ham janjal qilmaymiz tortishmaymiz وهناك تعريف أعم للتوحيد bu yerda tavhidning yana ham umumiyroq yana ham kengroq bir ta'rifi bor وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به alloh taoloni o'zigina xoslanadigan narsada yolg'izlashlikdir ya'ni yuqoridagi ta'rif faqatgina ibodatga tegishli bo'lgan narsa edi lekin bu ta'rif esa ham ibodatga tegishli ham allohning zotiga tegishli ham ismlariga sifatlariga fe'llariga ya'ni Allohga taalluqli bo'lgan butun masalaga tegishlidir. Ikkinchi ta'rif eng mukammal, eng to'liq va to'g'ri ta'rifdir. Haqiqatdan Alloh subhanahu va taolo o'ziga tegishli bo'lgan butun narsalarda yakkayu yagonadir, yolg'izdir. Faqat ibodat masalasida emas. Lekin shayx nima uchun ibodat masalasida dedi? Chunki musulmonlarni o'rtasidagi kamchiliklar ko'pincha shu ibodat masalasida bo'lyapti ibodat masalasida allohga shirk keltirib qo'yyaptilar o'tgan ummatlarda boshqa tavhidlarda ham bor xatolar adashliklar noto'g'ri holatlar lekin ularda ham ko'proq ibodat masalasida bo'lyapti Tavhidning turlari uchtadir. Al-avvalu birinchisi Tavhidu rububiyyati. Rububiyyat tavhididir. Allohning Rab ekanligida yolg'izligini e'tiqod qilishlik, yagona Rab ekanligini qabul qilishlik. Va huwa ta'ala bil xalqi val mulki va tadbiri. Va bu rububiyyat tavhidi esa alloh taoloni yaratishligi xoliqligi malikligi har narsani egasi va tadbir har narsani boshqarib tadbir qilishligida yolg'izlashlikdir ya'ni allohdan boshqa xoliq yo'q allohdan boshqa malik yo'q allohdan boshqa mudabbir yo'q allohdan boshqa roziq yo'q allohdan boshqa izzat beruvchi yo'q allohdan boshqa xor qiluvchi yo'q Rububiyet tevhidi ben demek kengirah süntürdüm. Demek ki siz şu üçte narsa ya üçte sifatga xosni bo'ylamayın. <coughs> Allohning butun fe'li sifatlariga xos. Butun fe'li sifatlariga tegishli. Allahu Azze ve Celle. Allah azza va jalla Zumar surasi 62-oyatda aytdiki: Allohu xoliqu kulli shay'in. Allah her bir narsani yaratuvchidir. Ve her bir narsani yaratken Allahdır. ollohdan boshqa xoliq yo'q. Shuning uchun yaratdi degan fe'lni kalimani ollohdan boshqasiga nisbat berishlik joiz emas. Va qala ta'ala va Alloh taolo Fatir surasi uchinchi oyatda aytdiki: "Hal min xoliqin g'oyrulloh yarzuqukum minas samai val ardi la ilaha illa hu." Sizlarga osmondan va yerdan rizq beradigan ollohdan boshqa xoliq bormi qarang olloh so'rayapti ollohdan boshqa xoliq bormi sizlarga osmondan va yerdan rizqlaringizni bersa yo'q albatta buni javobi yo'q bu taraddud qilinadigan o'ylanadigan bilmaydigan masala emas hamma biladi buni yahudlar nasroniylar ham qabul qilishadi mushriklar ham qabul qiladi buni allohdan boshqa haq ma'bud yo'qdir mana rububiyat tavhidini isbot qilib keyin ulug'iyat tavhidini isbot qildi alloh taolo oyatning birinchi qismi rububiyat tavhidi to'g'risida edi ikkinchisi esa mana ulug'iyat tavhidi bo'ldi chunki payg'ambarimizni dushmanlari bo'lgan kofirlar butun turlari rububiyat tavhidida payg'ambarimiz bilan ixtiloflari yo'q edi ulug'iyat tavhidida bor edi ya'ni makka mushriklari ham yahudiy nasroniylar ham ollohni yagona rob yagona xoliq yagona malik yagona roziq deb bilishar edi lekin ibodatni faqatgina allohga qilmas edi va taala va alloh taolo mulk surasi ikkinchi oyatda aytdiki va huwa ala kulli shayin qodir mulk qo'lida bo'lgan zot muborak bo'ldi oliy bo'ldi va u har bir narsaga qodirdir Har bir narsa Allohga nihoyatda osondir. Butun mulk uning qo'lidadir. Oldingi oyatlardan xoliqlik sobit bo'lgan bo'lsa, bu yerda maliklik sobit bo'lyapti. Hamma narsa uning qo'lida. Va qala ta'ala Yana Alloh taolo A'rof surasi 54-oyatda aytdiki: "Ala lahul xalqu val amru" Tabarakallohu robbul alamin. Ogoh bo'linglar. Bilib qo'yinglarki, ungagina xosdir yaratishlik va buyruq qilishlik amr qilishlik qarang yaratish ham unga xos butun koinot uniki va siyosat boshqarishlik ham unga xosdir faqatgina o'zi boshqaradi yaratgan zot boshqaradida yaratgan zot siyosat qiladi yaratgan zot hukumat qiladi yaratsa yaratsayu kofirlar siyosat qilsa Alloh yaratib rizq bersa-yu, kofirlar hukumat qilsa yoki zolim musulmonlar kofirlarni qonunlari bilan siyosat hukumat qilsa. Bu mumkin emas. Yaratish ham Allohga xos amr, buyruq, siyosat hukumat ham Allohga xosdir. Tabarakallohu robbul alamin. Olamlarning Robbi bo'lgan Alloh muborak bo'ldi, oliy bo'ldi, buyuk bo'ldi. mana bu amr val amru kalimasini tadbir uchun keltirdi amrdan maqsad men hozir sharhlagandek siyosat va hukumat boshqaruvdir asani tavhidning ikkinchi turi tavhidul ulug'iyati ulug'iyat tavhidi ya'ni ibodatdagi tavhid va huwa ifradullohi ta'ala bil ibadati va u Alloh taoloni ibodatda yolg'izlashlikdir faqatgina faqatgina va faqatgina Allohga ibodat qilishlikdir. Bi al-insanu ahadan ya'buduhu kama Inson birortasini Allohga qo'shib ibodat qiladigan qilib olmasligidir. Allohga ibodat qilyap turganlik. Au yataqarrabu ilayhi kama yataqarrabu ilallohi ta'ala. yoki alloh taologa yaqinlashishlikka harakat qilyapti turgandek alloh taologa qurbon qilyapti turgandek ollohdan boshqasiga ham yaqinlashishlikka harakat qilmasligidir ya'ni ibodatimizni hammasi allohga bo'lishlik kerak yaqinlashishligimiz ham faqatgina allohga bo'lishlik kerak agar Allohdan boshqasiga ibodat qilsak shirk bo'ladi Allohdan boshqasiga yaqinlashlikka harakat qilsak bu ham shirk bo'ladi kufr bo'ladi albatta o'tgan darslarda ko'p aytdik bu degani Allohni inkor qilib emas hech qaysi mushrik Allohni inkor qilib Allohdan boshqasiga ibodat qilmaydi buni yaxshilab bilib olaylik butun mushriklar hamma turi bilan Allohni isbot qilib Allohni bor deydi allohga ham ibodat qiladi va olloh bilan birga maalloh butlariga ham ibodat qilishadi ollohdan boshqa narsalarga ham ibodat qiladi mana shu shirkdir asalisu tavhidning uchinchi turi tavhidul asmai va sifati ismlar va sifatlardagi tavhiddir وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة fi kitabihi va sunnati rasulih sallallohu alayhi va sallam bu tavhid Allohning kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatida kelgan Allohning ismlari va sifatlarini Alloh taologa xoslab turib, Allohni yolg'izlashlikdir. Ya'ni Qur'on va hadisda kelgan Allohning butun ism va sifatlari o'ziga xosdir va alloh taolo shu ism sifatlarda yagonadir yolg'izdir bittadir hech kim shu sifatlarning birortasida allohga sherik bo'lolmaydi allohning birorta ismi va sifati allohdan boshqasida mavjud bo'lishi mumkin emas mumkin emas va maxluqlarning sifati ham alloh taoloda bo'lishligi mumkin emas kimiki buning teskarisini e'tiqod qilsa mushrik bo'ladi وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه va bu tavhid qanday bo'ladi Alloh va uning rasuli isbot qilgan narsani isbot qilishligimiz bilan va Alloh va rasuli nafiy qilgan rad qilgan narsani rad qilishligimiz bilan min g'oyri tahrifin tahrif qilmasdan Allohning ismi va sifatlarini o'zgartirmasdan va la ta'tilin bekarga chiqarmasdan ta'til qilmasdan inkor qilmasdan va min g'oyri takyifin va kayfiyatiga kirmasdan kayfiyatidan bahs qilmasdan vala tamsilin va birorta narsaga o'xshatmasdan mana shu to'rtta marazdan ehtiyot bo'lishlik kerak allohning ism sifatlarini tavhidini qabul qilsangizu lekin sifatlarni o'zgartirsangiz masalan allohning qo'li qudrati desangiz bu ham kufr Yoki tatil qilsangiz, bekorga chiqarsiz, Allohning qo'li yo'q desiz. Bu ham kufr. Yo kayfiyatiga kirsiz, Allohning qo'li payg'ambarning qo'liga o'xshaydi. Yo bizi pirimiz avliyolarning qo'liga o'xshaydi desiz, Allohning yuzi avliyolarning yuziga o'xshaydi desiz, kayfiyatidan bahs qilyapsiz. Va bu tamsilga kiradi, o'xshatishlikka, bu ham kufr. Kayfiyatdan bahs qilishlik alloh taoloning yuzi qandayligi to'g'risida bahs qilishlikdir yoki alloh taoloning istevo arshga istevo qilganligini kayfiyati shunga o'xshagan ism va sifatlarni qandayligida bahs qilishlik u ham kufrdir